Ostegun goiz batez topatu ditugu B bat bi mailako amak ikasle hauek, batzuek euskara zerutik ikasi dute, besteak beheskuratzen ari dira, baina denentzat urte berezia da goa kohika baionara heldu baita. Urte berezia ere erakaslea den maite zelestin orentzat. Ah, bai, bai, bai, ahunt, denbora guztian hor dugu presente, hori kojika urte oro, baina berezikia urten zenta bayonan finituko da hor irandean, beraz. Bai, aipatzen dugu kurtsoetan, badira harikita bereziak lotuak korrikari, parada hon bada hainbat gauza lantzeko. Sortzen du olako eh, zerbeten parte izateko sentimentua. Goi mailetan badute egin batean, baina be mailetan ez ahas, eta be mailetan badugu profil bat eh, usu nahi duena Euskal Munduan integratu, et manera hon bada korrikan adibidez parte hartzea. Martin eta Isabela ekostegun goizeko klasea segitzen dute baionako aekan, eta igande buntan lagun zaile izango dira. Ni ostatuan, San Andres plazan, <laughs> hori, maite dut hori, eta Hor lan eh? eginen dut, eta kurrika piskat eginen dut, ala ere. Laguntza emanen dut e, ere, igandean, uh, txartel eh, ba esalmentan, bai bai, uh, lana asko badira olako uh, pesta antolatzeko, eta bon, uh, plazerekin parte hartuko dugu uh, hortan, hori naturalki, uh, bai bai, eginen dugu. Zortzion laguntzailek lan eginen dute orotara, igande kurrikaren ailegatzean, aikako ikas lebehien zat, eusko euskal giroa eta elkartelana deskubritzeko parada. Baionako ikaslea initzek eh, parte hartuko dute justuki eh, txandetan, eta beraz batzuk janeko taloak egin dituzte, beste batzuk ezagaz. Ostatuan eh, alde batean usu gehienak izan dira, edatleen <laughs> aldean, eta orain anitzek biziko dute beste aldea. Nik uste dut motibatzen dituela bai euskara ikastera eta bai be, euskal gauzetan eta mugimenduetan parte hartzera. Igandeko egitaraua eta ikaslea hauen topatzeko guneak nundiren jakiteko kojika.eu eus gunean atxemango dituzue informazio goziak.